So, dit was een droe week, wat ons, maar ek het lekker gekeier hoor, ek was saam met mense daar, en <laughs> ek wil dan sommer hier met die afskop, wil ek sommer nou al vir die mense sê, baie geluk met hulle 50ste heveliks herdenk, ek praat van Piet Venter en Cecile Venter, doer van uh, ek kry altyd die plek verkeerd, Morelette Park, ja, hulle bly daar in die eenheid, maar hulle was saam met ons daar vir die week, en ons het die week saam met hulle geniet, het was heerlijk, en, maar net, ja, daar is, eh, so ek weet nie, maandag toe ons soen toe rui, toe voel ek al klaar, hier is iets nie lekker nie, so ek het een bykie skeef geloop aan die een kant, en met een kierie geloop, maar ja, ons het oor die weg gekom, uh, ek het nou nie in al die pret gedeel nie, maar het was een lekker naweek. Het was nou een lekker, nee, een week, lekker week. En Piet en Cecile, met julle 50ste heveliksherdenking, sê ek, baie geluk, en uh, mag het die begin van een levenslange verhouding vir julle wees, en uh, ek groe, die gaan nog een hele paar jaar aanhou, hulle is nog nie kwaad vir mekaar nie. Hulle het vir tot, ek, ek so sê, ons wil al 9 eh, uur gerei het, half tien, toe staan hulle ees op uit die bed uit. My werk, hè? So hulle het uh, die heveliks herdenking uh, eh, behoorlik ingeleid. Ok, ek gaan nie tyd mors nie vandag. Uh, ons gaan vandag luister na, uh, kom ons kop sommer af met die legendarische folk rock, Likkie Dio, Simon en Garfunkel uh, bestaan uit natuurlijk uit Paul Simon en Art Garfunkel. Die uh, eh, liekies wat hulle uitgevoer het, het gepraat met die muziekjeug van die 60s en 70s in hulle tienerjare. En eh, ek weet nie of julle die achtergrond lawaai hoor hier so nie, maar ek het een van hierdie watercoolers wat door in die hoekie staan. Hier is nie een aircon hier so nie, niks. En uh, joh, mense, ek is oorkou in my karse aircon het ook ingegeen en ons moet iwers een plek kry wat uh, ons dit kan eh, die gas vervang voordat ek huis toe gaan uh, want anders die kar gaan ek vergaan ok, nou uh, soos ek nog <laughs> bezig was om te sê nou uh, ja uh, die deel Simon Garfunkel word vandag gekrediteer as een van die gewildste en meest invloedrijke groepe van daar die era die liekie wat ons van hulle gaan luister is uh, eh, Bright Eyes. Nou ek weet nie, dit kom uit een rolprint uit van een haasie, wat sy naam Bright Eyes was. En dit is een, eindelijk een tragische verhaal, en sovoorts, en sovoorts. Maar in elk geval, lekker luister. Hier kom Simon en Garfunkel, ons luister Bright Eyes. Lekker luister. ¡Sí! outside Ok, dit was die Beatles gewees daai en uh, ja, ek het nou ek, uh, wel Hanley uh, van Roy, daar van my uh, van, van Kempton Park, mede omroeper, sy het my nou net laat weet dat, oops, jylle hoor my nie en ek het my hart uitgesels hierso, ek het jylle vertel dat die vorige lekkie van uh, Bright Eyes, was nie eindelijk Simon en Garfunkel nie, dit was uh, eh, net Art Garfunkel, wat het geskryf en gesing het, en so uh, Simon kry nie, jy is krediet daarvoor nie, en toe het het teruggekom, en ek het vir julle die, die uh, wat noem hulle, die, die Beatles, die gogaikies, of is dit aan my miskryers, ek het hulle hele pedigree vir julle gegeen, hulle was in 1960 in Liverpool gevormd, enzovoorts, enzovoorts, en ek het gesê, hulle gaan vir ons tweelikies doen, en die eerste ene was die een wat julle nou net na geluister het, dit is A Love, A Love Me Do, en die tweede een van die Beatles, gaan julle bykie regrik vir die komende naweek, ek sê, hier kom die Beatles met rock and roll music, music, rock and roll saam as julle nog onthou hoe. Kick against my Now they had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me don't get to hear them play a tango. And in the mood they take a mambo. It's way too early for the congo. Daar is hy, Beatles. Ek so sê, wat kan verkeerd gaan as mens in hulle so vroeg in die naweek luister? Dan is jou naweek klaar vir jou uitgeleg en klaar gemaakt. Uh, die volgende ou wat ek vir julle gaan speel is net so. Maar kom sê eers hallo aan een paar mense en ek sê hallo Louisa, uh, Heinz Meijer, daar van Kroonstad, jy is ingeskakeld as usual, en ek het nou net genoem Hanley van Roy daar van uh, Kempton Park en ja, ek het deel Kempton gerei om hier te kom waar ek nou is, ek weet nie waar ek is nie, maar hier waar ek nou is, ek het deel Kempton gerei om hier te kom en dan uh, is Joy Schwertley, Amerika, al die pad daar van uh, wat is surprise, sy bly in surprise in Amerika en sy luister op op die oomlik uh, eh, Hello Joy, ek hoop jylle geniet die program en as uh, jou, jou Stevie Wonder daar saam met jou is, sê vir hom hi van Suid-Afrika en ek praat so my namens die hele klas in die hele program. Uh, ok, Judy, uh, ek kloe jy is ingeskakel, jy is uh, ook daar van Johannesburgse wereld, Judy Swanepoel, Annikie Forrie, sy is van Port Elizabeth, sy het gesê, sy gaan ook inskakel, en Alida, Alida Stein, sy sê, is lekker om jou stem te hoor, ach, dankie Alida, dit is net so lekker om weer met julle te kan gesels, ek hoop nie, ek echo te veel, ek sit hier in die, uh, wel, thuisonderig klaskamer, wat my sien gebruik, of uh, sy vrou dan gebruik, om die kleindochter uh, eh, touwees te maak, en uh, ja, ek sien die stotte swart word op en uh, die, uh, al die schoolboeken en goeders wat hier rondle. Nou, uh, ja, en, ja, jury sê sy luister, sy, ek is uh, nie heeltemaal verkeerd nie, sy is daar van Kempton en ons, soos ek sê, ek weet nie waar ons is nie, ek, ek, ek, ek moet uh, op die map gaan kyk, waar is hierdie plek, waar hulle is, maar ons was heel week, was ons by die uh, spa gewees, door by hart te bees oor die uh, seasons is, uh, of so iets. Ons stap aan na die volgende en die ou wat ons nou na gaan luister is ene Albert Louis Hammond, geboor op 18 mei 1944 in Londen en is in Engels geboore ge Gibraltarise sanger, jy sien. Lekkieskrijver en platemaatskapie eienaar, hy was een productieve likkieskryver wat commercieel suksesvolle solos vir uh, kunstenaars geskryf het, waaronder Celine Dion, Joe Dolan, Rita Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Leo Seye, Tina Turner, Glenn Campbell, Julio Iglesias, uh, Willie Nelson, Lynn Anderson en Bonnie Tyler en die groepe wat hy voorgeskryf, maar hoe net hoe talentvol dat hy vir al die mense liedjes geskryf het hy het liekies geskryf, en elkeen een treffer, ne, uit, uh, eh, vir die groepe wat hy geskryf het, is Ice of Base, uh, Air Supply, Blooming, Chicago, Heart, Living in a Box, The Carpenters, The Hollies, The Pipkins, Starship, and Westlife. Nou, ja, hy het uitstaande liekies geskryf, soos Make Me an Island, uh, eh, You Such a Good Looking Woman, for Joe Dolan, uh, Nothing's Gonna Stop Us Now, Starship, One Moment in Time, gesing dier Whitney Houston, The Air That I Breathe, uh, ek dink dit was die Hollies gewees, All the Girls I've Loved Before, Julio Iglesias, Willie Nelson duet, en uh, When I Need You, van Leo Sayer, hy, hy, dis oneindeloos wat hierdie man al produce het, en ons gaan nou luister na Wel, kom ons maak het twee van die liekies wat hy vir homself geskryf het. Die eerste ene wat ons gaan luister is Free Electric Band, natuurlijk. En dan direct daarna gaan ons luister na Albert Hammond met The Peacemaker. Get out, damn it! Hier kom hy. Hier kom hy. damn it. Let me be alone a while to give my nerves a rest. Whatever you do, I love you. No matter what you do, I love you. And I want to run after you, but I don't know what's best. If you will take good care of me, I'll be your caretaker. You'll be the maker of the peace. I'll be the peacemaker. car. You'll be the maker of the peace. I'll be the peacemaker. Hours later, I hear the key in the front door. We look each other in the eye, a timid, sorry pair. There's a little more conversation, just a little more conversation four is one. I think we've cleared the air. You will take good care of me. I'll be your caretaker. You'll be the maker of the peace. I'll be the peacemaker. You will take good care of me. Then I'll be your caretaker. You'll be the maker of the peace. I'll be the peacemaker. lekker, lekker dag. Dit was Albert Hammond, die magician, of die ja, kulkus naar so ver dit muziek aangaan en liekies skryf en sovoorts. Hy het die beste van die beste produce in sy leeftijd. Nou ek hoor nou Judy sê sy is ingeskakel en sy is van Pretoria. Uh, ek het gesê Kempton Park, ek weet nie. Uh, maar soos ek sê, al die areas uh, het vir my geen betekenis, ek het nie een koekenkloe, waar, wat is nie, ek weet Pretoria is, uh, is Pretoria, soos Piet hulle ook wat in, uh, ding is blij, wat is die plek, uh, eh, Moraleta, Park, ek weet, dis die was daar in Pretoria, en uh, hulle is ook ingeskakel, hulle luister saam, die, dit is die, uh, uh, heveliks herdenkingspaar, 50 jaar getrouwd vandag, goeie genakte, amper sê ek aan die woord, maar <laughs> dit is een leeftijd, een eh, eh, medaille van Cecile, want ek het een rikkie, een deel daarvan, of een deel, het ek saam met Piet eh, geleef, en het is nie makkelijk nie mens, het is glad nie makkelijk nie, Cecile, jy het haar op jou tanden, ok, ons gaan nou, aan ons oor en ons gaan, eh, wel, hulle is algemeen bekend as CCR uh, eh, en hulle is Credence Clearwater Revival, baie populaire groep van die middel 60s in 1969 neem hulle deel aan die bekende of is het nou een beruchte Woodstock Festival wat uh, met onder andere heel eerste nummer 1 treffer in Engeland, Bad Moon Rising dit was hulle eerste treffer daar wat hulle op uh, die uh, Woodstock Festival gespeel het. Nou hulle is vandag hier so en ons luister na hulle Down on the Corner. Ek dink ek het hulle bykie later ook, uh, maar uh, ja, kom ons luister na Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner, Standing in the Street of Sweets. So hy, dit was gewees Credence Clearwater Revival, CCR, soos hulle bekend is, en ja, ons het het sommer maar net algemeen gespeel, vir amal wat ingeskakel is, maar, nou, ons het die, die hele week wat ons daar by Seasons was, was daar eh, een goeie vriend van Piet, wat ook saam met ons daar was, en ek het hulle ontmoet daarin, wat een aangeraame paarkies hulle nie, ne? <laughs> ek praat van Johan en Anna Reder, Nou hulle het nou, ons het nou vanochtend allemaal uit mekaar uitgespat en hulle is op pad huis toe het hulle nou daar gaan stop by die dochter Karen en haar man uh, Christy het hulle daar een uh, kopie koffie gaan drink voordat hulle verder huis toe gegaan het en dit is, uh, ja, dit is Johan en, Karen, uh, en Anna Reder en Karen en uh, Christy wat hulle by gaan keir het. Baie dankie Johan, julle die week vir ons aangenaam gemaakt, en dankie, jy is een champion braaier. Hy het elke aand die braaiwerk gedoen, en ons het elke aand gebraai. En uh, net gestrand, waar die toebroekies nie so lekker saamwerkie, maar weg, man, hoe keers, dit, ons het het net so van die rooster afgeet, en dit was heerlijk. Die hele week was aangename week, en uh, ja, hy het elke middag gaan swem, sommer daar van die hoë slides af, oeh, ja, nee, hy uh, vat kansen vir sikke, sikke ou mense, soos, eh, jy weet, soos wat ons is. <laughs> In elk geval, die liekie wat ek nou gaan speel, is een van, uh, jylle sal hem allemaal onthou, jylle onthou vir Dickie Loude, en uh, hy sê, working on a good thing, baby, baby, baby, Lekker luister, ik kom Dikkie Lode. Hey little girl, looks like I'm here to stay Got my mind made up, I'm not gonna wait Looks like you and I trying to get through to you. Working on a good thing, baby, baby. Do everything for you.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 Lekker luister! Oh, <laughs> ze maakt nog wel lekkere jamalina, hè? Ik heb voor mezelf een Grijpa, Johan, grijpa. Dans die dans met daar. Amerikaanse gebraaierei daar by die season waar ons was, is daar baie debat gepraat, gedebatteer oor uh, eh, wat er hout is die beste om mee te braai en uh, nou uh, Johan is so een connoisseur daar so, hy het die rechte hout gesien daar by een van hierdie padstadiekies en hy het teruggerei en hy het vir 30 sakke gekregen gekoop om saam met hom huis toe te vat. Ja, as jy die rechte ding krijg, krijg genoeg daarvan. En teen die rechte prijs natuurlijk. Hy sê, die eh, mense kom daar, dan koop hulle van dit daar, waar ons was, en hulle rij terug door toe, als we acht blokke uit, en, en dan verkoop hulle dit teen dubbel die prijs, enzovoort. Uh, so, ja, is beter om self daar te wees, en self jou eie hout te kies, die rechte dikte, die rechte, alles perfect. Nou, ek het ook gehoor, hy hou baie van, of hy het genoem, dat hy hou baie van The Man in Black, soos hy al onbekend was, en dit, hy het hom ook uh, The Undertaker genoem, omdat hy altyd zwart leren aangehaad het, en hy praat natuurlijk van Johnny Cash. Hy was die vierde kind van uh, eh, 7, en is in 1932 in Kingsland, uh, Arkansas geboren, Hy leer op een baie vroege ouderdom by sy maal om gitaar te speel en begin toe ook tydens sy militaire opleiding as sy morse kode uh, eh, ontleder in die Britse lichtmacht. Sy eerste groep genaamd The Landsburg Barbarians. Die uh, kenmerkende litteken op sy van, wang doen hy op gedurende hierdie tyd toe hy een pitsweer op sy wang uitsnij. Johnny Cash sing vandaag voor ons natuurlijk I Walk the Line, wat anders. this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light. I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You got a way to keep me on your side give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the tide that binds Because you're mine, I walk the line Johnny Cash, wat ons gaan sy muziek nog baie, baie jare voor en toe, gaan ons nog van Johnny Cash hoor en sy muziek geniet. Nou, Cliff, Cliff Richard is volgende. Hy is nog nooit in sy leven getrouwd gewees nie. En al was daar gerichte dat hy op een stadium so vling met uh, Olivia Newton John gehad het. Ek denk hulle is nog hulle eh, een mooi paarkie gemaakt het, die twee van hulle.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 naam, The Young Ones. En uh, ja, dit is ook Cliff sy derde rolprint gewees waarin hy opgetreed. Een van die dames wat oorweeg was vir die vrouwelike hoofrol teenoor Cliff te speel, was Barbara Streisand, kan julle geloo, toe sy nog totaal onbekende vrou was. Nou die liekie wat ons nou gaan luister is gecomponeer dier Chip Taylor wat daarop gesê het dat ek het Angel of the Morning geskryf nadat uh, die Rolling Stones liekie Ruby Tuesday op die motorradio gehoor het en uh, eh, terwijl ek in New York was om daar die soort passie te vang Angel of the Morning is oorspronkelijk aan Connie Francis aangebied maar sy het het van die hand gewys omdat sy gedink het dit is uh, dit, dit, uh, eh, lyrische boodskap van een liefdesverhouding en uh, eh, te riskant om uh, vir haar beeld ons luister na Juice Newton en Angel of the Morning, hier kom hy Juice Newton, Angel of the Morning, een liedje wat baie populair was in sy da. Ok, die damekie wat nou, eh, ek het destijds toe ek my kroeg restaurant gehad, het het ek gereel hierdie ene gespeel vir die uh, gaste, of my, my customers, en hulle het het baie geniet, hulle het altyd aangevraag vir Anne Lee. Sy is geboore as Anne Lee Emma Gordon, en was relatief bekend onder die hordes aliases wat sy gedurende die 90s maar uh, sover treffers aangaan uh, eh, sy maar droogte beleef en die enigste noemenswaardige liekie wat sy en haar groep Wakefield geproduceer het uh, was gewees nou ja, die liekie sy naam is Two Times maar uh, ek en my sien het altyd ek het altyd na die liekie gerefer as uh, eh, Tuturuturu. Dit klink vir my meer paslik <laughs> as een naam vir hierdie specifieke liekie. Kom ons luister. Anne Lee en hier kom sy met Tutas. Tutas. Two Times van Anne Lee. Ok, ons is halfpad met die program en jylle weet wat gebeur halfpad. Uh, eh, Joy, sit reg, skuif jou stoel nader, is een wat ek al voorheen opgehad het, maar vir my is dit die heel snaakste skets in Afrikaans wat ooit op een verhoog opge, uh, uitgevoer is of opgevoer is. Ons luister na, ek weet nie wat die, dit is die snaakste. Kom ons luister, hier kom hulle. MUZIEK you something else. The people what I like to read about in this newspaper is the people what I like to anti-muna, man. Anti-muna. Anti-muna. He play anti-muna. It's anti-muna. It's a name. Now who can say a ah, name? It's any siawi koran. Eh? Oh, uh, nee, uh, same as of school, sir. Uh. Uh, uh. uh, back in the day, nee. Man. uh, anti-Muna is most like anti-agreement. Yeah, you know, yeah. people write to her about their problems. God, you know, for instance, yeah. uh, my boyfriend doesn't love me anymore, Boy, and this and that. Man. And then she must give them advice. Yeah, yeah, like, uh, uh, and the people, when they write to anti-Muna, They must like to protect their identity, man. Ja, o ja, ja, must, hulle wil nie weet nie. Hulle wil nie ja, alles. Hulle skuil mos agter name. Hulle Je mos weet dat byname is byvoorbeeld A, B of C. Of X, Y, Z. Ja. Eh, eh, ja. Ah, for instance, let's say A is interested in B, but B is actually in love with C. Yeah, and then they go X, Y, Z at the KFC with a B, E, E. Ja, ja, ja. Ja. Então. Isso It's like a puzzle, man. It's like a puzzle. And then but I oh, tell you, read the story here for me in the Bible. And then together, we work out the solution from the problem. It's fun, man. It's fun. But uh, <laughs> uh, wacht, Buddha Gawa, did I tell you the story of this morning? Uh, uh nee, dat zijn niet meer jullie. Ja, nee, Yeah, ja. Jullie moeten hier nou horen, maar that's what will grab your attention. Die story. Zie je het van mij? Zie je het van mij? Nee, Buddha Gawa. Nee, zie van mij. Ik doe nog het righteous. That's what will grab okay. this word here as what die getroude man. man. Wat met die jong meisie gejol het en as they say, het die jong meisie nou uh, swanger geraak. Ja, spreek net, eh, spreek ja, net. You got it, you got it. Maar nou staan dit hier die storie geskryf, die byna ah, die skuilname. Nou sê dit hier. Wie is die man? Ek weet nie as 'n girlfriend en wat as die vrou se naam. Wag, het jy nie dink gelees? Ek het dink gelees. Ou, jy ken nie name nie. Ek ken hulle name ja. Wie is die man? Ek weet jy as die girlfriend en wat is die vrou se naam? Ja, ja, ek nee, ja. wil die name ken. Ja, kom maar nog eens. Ja, wie is die man? Ja. Ek min die man se naam. As wie? Die man. Wie? Die man. Wie? Die man. Wie? Die man. Wie? Hoekom vra jy vir my? Ek sê wie is die man? Ek het eers gevra. Dis die man se naam. Als Brissana. Ja. Ah, moet ik afzonen, man, doen. Kom, kom, zeep voor mij. Wie moet dat gaan wat? Wie? Die man, die man. Ja, man, ja. het ah, ah, ah, is gratis snaaks, joh. Moet dat gaan wat? Ik draai niet om snaaks, dat is hier rechtdag hier geschreven. Kom, read nou, it for yourself. I, I don't read, I just explain it properly, man. Oké, alright, oké, oké, oké. Oké, ik zal het bij Anne zien. ik zal het bij Anne zien. Oké, die kunt. is wie se kind? Ja, en wie moet nou maintenance gaan betaal? Wie? Ja, want dit was die girlfriend se responsibility ook. Ja. Ek meen maar dit was two sides to a story. Ja, wie se girlfriend? Ja. Weet jy wat is die man se naam? Nee, moet daar gaan maar sy kry dit nou agterste voor. Wat is die vrou se naam? Nee, nee, nee. Ek vra nie wie is die vrou nie. Nee. Wie is die man? Ja, hoe moet ek weet? Hoe moet ek weet? Ek sê mal. Hoe kan vra Jy verstaan, ek wat ek wil die storie verstaan. So, wat is hulle byname? Okay, moet ek gebat. Ek gaan nou stadig explain. But you please just stay calm. I am calm. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. <clears throat> okay. Uh nou wie as jy getroude man? Ek weet nie. Nee man. Nee man. Nee man. Nee, man. Daar is die girlfriend, dus praat je nou wel aan. Ik heb niet naar gepraat. Nou, ik heb je naam gezegd. Ik heb je naam gezegd, die weet ik gezegd, die girlfriend. Dat is altijd verkeerd krijgen. Wie is die man? Ja, wat is die man zijn nee, naam? Nee, wat is die vrouw zijn naam? Ik weet niet. Nou, dat is die girlfriend. Praat je weer van die girlfriend? Van die girlfriend? Ik was nog eerst klaar met die man niet. Wel... ik ook Maar hij is die blerige mos wat alles op van je Oh. Die blerige mos wat hij is. Wie? Ja! het jy dit nou? Ek weet nie eens waarvan ek praat nie. But you got it, Mohammed. You got it. You got it. You got it. Kyk. Wie het 'n baby met? Ek weet nie. Nou wat? Terug met. Wie? Ja. So wat dink jy met hom? Wie? Ek weet nie. Hey man. Hy was maar aan die baby net so gelos in blerry Sarah waar. Oh, die blerry rat. Ja. Yeah. Sien daai jy net ou. Ja. Let's just leave yeah, it at okay, that. Okay. Okay. Okay. Okay. Oh, yeah. Yeah, yeah all right, all right. We nou sê ek sê of ek 'n pop of swai braat het hier. Net man, dit is jy onder. Nou, ja, jy moet my ore dan kon goed as maak jou ore uit wat jy daarvoor wat jy mag. Wat jy. Hulle pyn in jou been maar eintlik het jy reg. Okay, okay. Net, dit is net. Ja, dit is. Yes. Ehm, ja. so wie het 'n baby met wie? Sê gaan vir my sê, sê sê net vir my. Man, wat? Nee, nee. Dit is impossible. Nee, hoe kos kreet jy ek sê maar net weet wat wie pregnant gemaak. Dit is disgusting wat daar gemaak man. Don't you tell me you don't know how they make babies. No, what that got to do with the price from eggs? The birds. The birds. the birds and the bees. We talk about the birds and the bees. I know from the birds and the bees. I vat een man nee. en een vrouw. Wat? Wat je doet? Nee, doen. wie is die man? Wie is die man? Ik weet niet. Maar hij weet man. Ik weet Wat heeft het dan nou net gezegd? Ik weet wat. Niet wat Ik weet niet. niet Ik weet ik weet Maar als zij niet weet wie het wat met wie gaat doen, wie is wat en wat is wie? Jy sê ek weet nie, ek weet ook nie. Nou, al wat ek vir gebied het, is wie doen wat met wie. Nie man, maar jy weet nie, jy wil nie weet nie, weet nie wat jy wil nie, waar jy rondom taal nie. Jy sê hier wat die pakke ding gelees het, wat jy kan nie eens lees nie, jy kan die pakke lees nie. Weet nie. Hmm? Hmm? Holy moly, roly poly. Daar is nou een bewys van net hoe een klein misverstandje een verskrikkelijke issue kan raak. Ja, wie is wat en wat is wie en ek weet nie en... Uh, oei, dit is een door mekaar spul. Ok, ons gaan nou luister, nou, kom ons kyk na wie. Ek steek my hand op en ek sê BZN. Jep, ek like hulle. Hulle is een suksesvolle Nederlandse popgroep wat van 1966 tot 2007 een reeks treffers gehad het. BZN het, is een meestal in Engels en Frans opgeneem, maar het ook suksesmateriaal in Nederlands en Duits gehad. Ons gaan na twee van hulle liekies luister en die twee liekies is die eerste ene, Let's Sail Away en dan direct daarna van 1986, Waltz en Maria. Twee van hulle baie baie goede treffers daar. Lekker luister! Now the afterglow is dying in a harbor so serene. Look into the loveliest eyes I've ever seen. Where the waves are softly swaying in the twilight of today, I am aching for your love and fade away. singing serum comes straight to your heart. And you can't sleep at night cause we're living apart. You ain't sure about her, don't know what to do. Oh well, don't be afraid cause there'll be someone new. If you don't have much money, it makes you feel blue. And you are a poor gambler with nothing to do That big wheel of fortune has no plans for you Oh well, don't be afraid, cause we all do love you Let's come together didn't stay long. They say I'm no big star, and I know that it's true. Well, don't be cause we all sing with you. so mooi, so mooi, dit was die meisie, ek dink sy, haar naam was eh, Corina van Vakari, daar van eh, die groep BZN, voordat sy weggeloop het, saam met die twee tolbroers, wat tol en tol begin het, uh, toe sy nog deel van BZN was. Ok, op die draaitafel nou volgende is ook een, wat ons allemaal baie geniet het in die dag, en ek praat natuurlijk van sy was net bekend as Cornelia was sy, eh, sy was een beslisse slagoffer van die oude kering waar sy groot hoogtes kon bereik het as daar nie soveel boykotte teen Suid-Afrika of enig iets Suid-Afrikaans was nie sy het uh, beslis baie talent gehad om op internationaal uh, op, op die vlak uh, superster te word. Ek praat natuurlijk, jylle ken vir Cornelia, en die liekie wat ons van praat, is natuurlijk Picking Up Pebbles. Hier kom sy. Look at the kids on the sandy shore off coming. I used to do the same sweet things. What pleasures it did bring. Cornelia, jylle allemaal onthou vir Cornelia en jylle allemaal onthou die plaat. Jep, ek kan onthou nog toe hy nog nummer 1 op die heatbereid was ook, toe op LM Radio sy heatbereid. Cornelia, en nou ek sien Joey Lane, <clears throat> jy is ook ingeskakel en jy sê, jy is lief vir Ramkat Radio. Baie dankie man, ons waardeer jylle ondersteuning en ons waardeer al jylle muziek wat jylle vir ons laat kry en ons waardeer jylle luisteraarskap enzovoorts enzovoort. Eh, Alida Stein daar van Rustenburg, ek geloof nie ek het al vir jou ook gesê nie. My magies, ek slip op. Baie welkom hier by ons program vanmiddag en ek hoop jy luister lekker en jy geniet die muziek, jy en Adrie. Al die pad van Rustenburg af. Jy sê, ons is wijd vandag. Ja, Ek wonder of Heinsie, Heinsie, is jy ingeskakel? Corneels, Corneels Pieters, is jylle ingeskakel? Jy en Lorraine? Ja, laat weet van jylle, ons wil hoor. Ok, nou, eh, soos ek sê, ek het nou nie my speakers van die huis af saamgebring nie, so ek hoor als hier, eh, uh, sommer, uh, jy weet op hierdie klein spiekerkies van die rekenaar, so dit, uh, kry mys nie juist in die mood nie, ne, <laughs> uh, ons stap aan, ons gaan nou luister na een uh, dame, sy Annie Lennox en Dave Stewart. Hulle spankrachte saam as die groep The Catch, wat hulle toespit op uh, punkrock en En uh, na een paar treffers skakel hulle in 1976 oor na The Tourists. Nou, onder alle lede van die orkest en ook die etiket uitgevers ontwikkel daar baie onmin, wat maar altyd gebeur, ne. Vat nou bijvoorbeeld Rabbit, jo, hulle is uit mekaar uit as gevolg van die onmin. En uh, die twee van hulle besluit om uh, het liefers af te stig en uh, hulle eie genre aan te pak. Hulle eis hulle vryheid om met elektronika te experimenteer in Wagga Wagga, Australië in hulle hotel, hotelkamer neem hulle toe die besluit om met die duet, wat hulle noem Eurythmics, voort te gaan. Hulle sing vandag vir ons die een wat hulle as Eurythmics uitgebring het en dit is uh, Annie Lennox en Dave Stewart as Eurythmics met Thorny Masai. Thorny Masai Lennox en Dave Stewart as die groep Eurythmics het hulle Thorn in My Side van ons gespeel of gesing. Nou ja, eh, Motti uh, de Kok en Drew de Kok door in George het, het reene om te gloe, julle is ook ingeskakel, net omdat julle nie een program misloop nie. Uh, geniet die muziek en uh, gesels daarom so af en toe bykie saam, nee. Die volgende een op die draaitafel is een baie ou ene en jylle sal haar onthou. Sy is ene uh, die liekie wat sy sing I Take It Back en dit is een liekie geskryf dier Buddy Boy en J.R. Cobb en uitgevoer dier Sandy Posey het nummer 12 in die VSA bereik in 1967 en het was te sien op die 1967 album Sandy Posey met I Take It Back. Kom ons luister, hier kom hy. Ek onthou nog van die dag 1967, ne?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 Aanmiddag toe jy van die school afkom en jy sê die plaat op en jy luister 1963, hier kom hy. Eighteen yellow roses came today. Eighteen yellow roses in a pretty bouquet. When the boy See what it said. I couldn't believe my eyes when I had read. Though you belong to another, I love you anyway. Yes, the eighteen yellow roses came today. thought that you would be true. But now this box and the flowers in it, I guess there's nothing left for me to do but ask to meet the boy that's done this thing and find out if he's got plans to buy you a ring. Cause 18 yellow roses will wilt and die one day. But a father's love will never fade away. Will never fade away. lekker een daai wat mens nie gereeld hoor nie. En uh, ja, hy was een baie gewilde liekie gewees en hy self was een baie gewilde sanger gewees in door die jare. Ok, die ou wat ons nou gaan luister is ook een wat jylle langlaas gehoor en specifiek die liekie het ek per ongeluk laag, raak geluister in hierdie week. En uh, toe dog ek, hey, ek moet hierdie ene opzet. Ek hoop Piet Venter hulle luister nog en ja, is hy wat my attent gemaakt het op die liekie en ek het hom op my speelhuis en ek praat natuurlijk van uh, liekie dier Donovan Phillips Leach ken jy nou? is op 10 mei 1946 in die Mary, Mary, Mary Hill omgeving in Glasgow, Scotland geboore. Hy het op 14-jarige ouderdom kitaar beginne speel en uh, saam met sy muzikant vriend Gypsy Dave saamgewerk om een beperkte tour van die Verenigde Koninkryk een paar jaar later te doen. Donovan het op uh, eh, 1965 op die muzikale toneel gebaars met volkslikies of de eh, country likies, soos hulle sê Catch the Wind, Colors en met ander soos Hurdy Gurdy Man, uh, Season of the Hitch en Mellow Yellow. Nou die een wat ons specifiek gaan luister vandaan soos ek sê, het ek baie, baie lang las gehoor, en dit is Donovan, en hy sing vir ons Hurdy Gurdy Man. Lekker luister, whatever a Hurdy Gurdy Man is, hy sing oor hom. Hier kom hy. Kom hy. Lekker een, bring memories, ne? Jo, dus lang terug. En nou is iemand wat hulle ouderdom weggeet. Sy sê, sy is in die jaar gebore. En so, sy onthou nog die liekie. Maar eh, jo, my maat my nie laat muziek luister toe ek gebore was nie. Uh, ek is, wel, ja, Hanlie, <laughs> hy is in 1963 toe die liekie uitgekom het, is hier geboore en so hier onthou hom vir die rede. Uh, ja, dit was een, uh, oh nee, dit was nie hierdie hurdy gurdy man nie, wat was die een wat jy uh, gesê het, uh, 18 Yellow Roses van, Don, van Barry, uh, uh, Bobby Dern, dit is die een wat jy onthou van daar die jare. Ja, prachtige liekie gewees ook, en selfs hierdie hurdy gurdy man, het ek ook baie, baie jare geboore, uh, laas gehoor, ehm, um, op ons speelhuis nou, ek weet, dier die loop van die week, het uh, Anna, Anna Reder, het sy vir Jody Wayne genoem, met die gevolg is, ek het vandag geplaat op van Jody Wayne, nou, eh, hy is in Bangalore, in India, is hy geboren, en hy het saam met sy Canadeese ouwers in Narodiesje verhuis, wat eh, nadat hy weile in Engeland ook vertoef het. So hy was al op plekke gewees, sal my sê. Nou, eerst in 1965 trek hy na Durban, waar hy die groepie Little Joe and the Travelers begin. Maar na 18 maande ontbind die groep en hy gaan aan as The Jody Wine Scene, wat uh, dan later Guys and Dolls geword het. Hy was in eie recht een eh, talentjachter wat baie talente soos Barbara Ray, Gwyneth Ashley Roberts, uh, Neil Herbert en Stockley Sisters ontdek het. In 1975 speel hy die hoofrol in Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat en toer dwars oor Zuid-Afrika met die productie en speel later by baie van die feeste en ander skouwe oor Zuid-Afrika. Nou hy is die meeste bekend vir natuurlijk die Wedding Song in Patches, en die liekie wat hy vandag vir ons bring Jody Wayne sing vir ons The Wonder of Your Love geniet om hy het een unieke stem ek sal om enige plek uitken hier kom hy probably bring a lump to your Jody Wayne, ook nou so wat twee jaar terug oorlede, uh, sad loss, maar uh, hy het sy innings gehad en hy het vir ons hordes, hordes memories gelos en dan ook het hy vir ons hordes, hordes kunstenaars gelos wat ons nog jare na gaan luister. Uh, onder andere, soos jy nou hoor, J ja, uh, Barbara Rye was een van sy fondse geweest Ok, hierdie volgende ou gaan ek nie eens introduce nie. Ek gaan sommer net sy plate speel. Julle ken die mannetjie. As ek net sê King of the Rock, King of Rock, dan weet julle al klaar, ek praat van hom. En ek gaan twee plate van hom speel. Die eerste is Wooden Heart en I'm All Shook Up. Uh -huh. Hier kom Elvis Presley. En uh, ja, ek wil ook net noem dat ek hou vijf hier op, uh, dan is hierdie program klaar maar 6 uur moet jylle ingeskakel bly, want dan is Rudolf op, en Rudolf bring vir ons een lekker, lekker geselsprogram, jylle kan saamgesels, jylle kan lekker inluister, jylle kan, uh, daar is behoordes dinge in daar die program, wat jylle sal fascineer, so bly ingeskakel nadat ek hier vir jylle goodbye sê, 6 uur, uh, wel 6 uur, gaan Rudolf dan vir jylle vermaak. Elvis Presley, Would Not, en dan I'm All Shook Up. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. My hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Ooh, mm-hmm. ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My inside is shaking like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and a love so fine. She touches my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh. sugar. Dit was Elvis en ek het twee op die speelhuis gehad en die ander een het net verdwijn. Toe ek eh, druk vir hierdie om te speel, toe het ek net oh, ah, an all shook up, maar dit is, uh, ja, jylle het dit geniet en ek het uh, saam met jylle geniet. So, dit was Elvis gewees vir vandag. Ons gaan uh, nou en ons, ek weet nie, weet jylle wie is Eric Hilliard Nelson? Ja hy is in 8 mei 1940 gebore, oorlede 31 december 1985, so hy was nie baie oud, nie 45, maar so, professioneel bekend as Ricky Nelson, hy was een Amerikaanse popster, muzikant en sanger, liekieskryver. Nelson begin sy vermaak loobaan in 1949 en speel homself in die radio's, sitcom reeks The Adventures of Ozzie and Harriet. In 1957 neem hy sy eerste solo op, debuteer as sanger op die uh, eh, televisieweergave van die sitcom en hy stel die uh, nummer 1 album met die titel Ricky Frey. Nou, Nelson en uh, Sharon Kirsten, Herr Hammond, is op 20 april 1963 getrouwd in de, en in december 1982 is hulle gesky. Hulle het vier kinders, En uh, ja, ons kan eh, luister nou na Ricky Nelson en die liekie wat hy vandag vir ons bring is Hello Mary Lou 1961 Rubber bands are dumb as a door julle seker nie lang geneem nie, ne, om dit achter te, te kom. Eh, ek sien nou wat gebeur het, ek het uh, eh, bijvoorbeeld, laas week het ek een speellys opgehaad, en ek het net die helft van hulle gespeel. Nou die, van die plate wat toe achtergeblij het, het ek nie gedelete op die speellys nie. En dis hulle, wat nou weier om vir my te luister. So, daai Ricky Nelson, dit was nie hy waar Abogeberg sy dam gesing het nie, dit was Charles Berman en sy orkest, uh, eh, koor met uh, Sam Petser. Dit was die een wat jylle geluister het. So, ok, verskoning man, verskoning. Ek is jammer, sikke dingetjes, champions also make mistakes. Nou gaan ons, en ek dink hierdie is hierdie weeks, en ek weet nie, ek kan nie dink dat ek om laas week opgehaad het nie, en ek praat oor een liekie wat gesing word dier Jeannie C. Riley is sy kry een redelike blootstelling met haar likkie The Girl Most Likely, maar ook uh, die enigste ene wat vir haar op die top 20 in September 1968 bring, is Hape Valley PTA uit die rolprint met die selfde naam. Kom ons luister as sy gaan speel. Hape Valley PTA, Jeannie Riley. note here from the Harper Valley PTA. Well, the note said, Mrs. Johnson, you're wearing your dress is way too high. It's reported you've been drinking and are running around with men and going wild. And we don't believe you ought to be bringing up your little girl this way was signed by the Secretary Harper Valley PTA. Well, it happened that that PTA was gonna meet very afternoon, and they were sure surprised when Mrs. Johnson wore her mini skirt into the room. And as she walked up to the blackboard, I can still recall the words she had to say. sure seems to use a lot of ice whenever he's away. And Mr. Baker, can you tell us why your secretary had to leave this town? And shouldn't Widow Jones be told to keep her window shades all completely down? Shirley Thompson's breath, you'll find she's had a little nip of gin. And then you have the nerve to tell me you think that as a mother I'm not fit. Well, this is just a little Peyton place, and you're all Harper Valley hypocrites. No, I wouldn't put you on because it really did. It happened just this way. lekker ene daar van Harper Valley PTA en dit is gesing dier Jeannie C. Riley. Nou ja, daar is nogal een oulike storykie achter hy plaat en uh, as jylle mooi geluister het, die les daaruit is ene van haal eers die balk uit jou eie oog voor jy die splinter in jou medemens oog verweider. Moe nie oordeel of kritiseer nie, ne? Dit is die les uit daar die specifieke liekie Nou, Bill Haley, Rock Around the Clock, ek sal moet begin, ja nee, dit sal my laatste ene wees, ek sal nie nog een dag na kan indruk nie, ek het hier so nog, ach, Alicia Keys, ek het Everly Brothers, ek het Madonna, ek het Mary Hopkin, ek het Ben Hay nou, Anja, Betty Midler, ei, so baie ander, maar ek moet onthou om hulle delete, want volgende keer as ek speel en ek wil per ongeluk een van die saam speel, dan gaan het nie werk nie. So die wat ek nie nou speel nie, moet ek delete. En die een wat ek mee gaan afsluit is, terwijl ek vir julle sê, booba, julle moet lekker naweek hee. En ek hoop hierdie het julle in die naweek een beluim gebring. En onthou sondagochtend, uh, eh, 10 uur, het, uh, bied ek die, wel, die preek die van Dominique Gustaf Opperman. En dan 3 eh, uur die middag tot 5 uur het ons uh, lekker uitspan muziek, wat jy die naweek nou weer van jou afskit, om recht te maak vir die week, en dan direct daarna is die uh, bybelstudie, wat ook baie interessant is oor die boek Lukas, ook dier Dominique Gustaf Opperman aangebied. So ek sê vir julle, lekker naweek, slaap goed, droom mooi, doen wat julle geniet, en geniet wat julle doen, ek sê, met Bill Haley, wat vir ons gaan sê, Rock Around the Clock, van 1955, ne, ja, lang terug. Uh, Julle moet die naweek geniet, of ja, geniet jylle self. Bye for now. 4 o'clock rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock We're gonna rock around the clock tonight Put your glad rags on around.